kiel fastado bremsas appetiton. Fastado, lau nova studaggio, conducas nenur al reducto de peso. Gi modifas ancau la microbiomon, cae la comunicadon inter intesto cae cerbo. Tia maniere, gi reductas la appetiton, cio helpas ce la desirata perdo de peso. Tro peso estas accompagnata de multai malsanoi. Exemple de doloroi en articoi, diabeto cae alta sangopremo. Se oni consideras nur Austrion, tiam circau 35% de la homoi estas tropezai, cae decsep procentoi obesetsai, cun pli altigianta tendenzo. Unu eblezzo por successe reducti sian peson estas la intermitanta limigo de energio. Kiel tion montras malgranda studajo kiu antaune longe aperis en faca magazino. Ce tiu speciala formo de la intervala fastado, temas pri formo de nutrado, ce ciu dum quelcae tagoi en la semaino estas prenata, compare cun la i tagoi, mal pli da nutrajo. Ce parto prenantoi de la studajo, ciui estis perdintai peson, la reductita al preno de calorioi, modifis ancau la consiston de la intesta microbiomo, cae la cerbain activezoin tiel, che la appetito estis premsita, rapportas la Cina esplorista te amo. En Graz, sciencisto esploradis dum longa tempo pri la cunligo de microbiomo, intesto, cerbo cae nervosistemo. Li ne parto prenis en la actuala prilumigo, la cerbo pobas influi helpe de la autonoma nervo sistema la funzion de la stomaco in testa Se oni modifas la funzion de la stomaco in testa tiam estas ancau tre probable che oni povas influi la microbiomon, diras la scientisto. La inversa voio de la intesta microbiomo directe alla cerbo, estas lauli pli bone prilumigita. Citie ni havas nervoin, kiui tre rapide sendas signaloin de la intesto alla cerbo. Tio estas malagrablajoi, kiel doloroi au spasmoi. Ecce se la quanto da datumoi cun dudec quintest personoi estas nur malgranda, cae mancas concretae indicoe pri la consisto de la nutrajo, la esploristoi concludas che longtempa reducto de calorioe accelas la pluan reducton de peso. Cetio, laulas ciencisto el Graz, comunicas cerbo cae intesto sur quar malsamai voioi. Tra nervoconduciloi, La intesto sendas informoin alla cerbo. Crome metabolai productoi de la intesta microbiomo povas atingi la cerbon tra la sango circulo. Ciel tria sistemo, estas consideratai intestai hormonoi ciui estas eligatai el celoi de la intesta muca hauto cae ciui alvenas tra la sango conduco en la cerbon. La quara sistema estas immun messagiae substanzoi, ciui povas esti eligatai de la intesta immun sistemo en alterna efico cun la microbiomo. Ili atingas same tra la sango la cerbon cae transtonas tie sian messagion, diras la scientisto La modifo de la microbiomo ocasis per fastado ene de mal multai tagoe la nombro de diversa i batterio e shangigis exemple maloftigis en la studo la apero de la infectanto escherichia coli che nutrajo quo estas malabunda ie energio la batterio povas esti cun causanto de obesetzo Lau esploristo la bacterio povas trapenetri la sango cerban barilon, cae tiel influi la cerban funccion kai activigi appetit ve kai signal substanzoin. Utilae bacterioi, kiui mildigas la obesetson laula studajo, comence pli multigis, kai pli poste reproximigis alla comenza valoro. La scientisto el graz scias pritiu rapida effecto. Ciam ni voyagas al fremdae landoi, cun tute alia mangio culturo, tiam datumoi montras che la microbiomo ene de calcai tagoi, set plei malfrue post semaino, modifigis signife. Changigioi de la zerba activezzo estis prilumigitai en la studo helpe de magnet-resona terapio. Sub malalt energia nutrajo la activezzo en la cerba regiono de la emozia ca lerna memoro mal crescas. Tiel la lernita nutrajo stimulo mal fortigas, ca la alpreno de nutrajo estas premsata, cio si avice accelas pluan reducton de peso. Se oni consideras la studon ciel influon de la cerbo alla microbiomo, tiam tio lau mias cio estas vere io nova. Tio estas, por tiel diri, heroa concludo de la autoroi, diras la sciencisto, kiu comprenas la comunican voion, cefe kiel inversan, nome de la microbiomo alla cerbo. La intesta microbiomo estas la unua ranga sensoro por la modificio, La cerbo reagas duavice pri la consisto de la nutrajo. Li consideras la hipoteson de la studajo kiel tre interesa. Nelaste, lau li, ce pluai esplorai aliroi, estu considerata ancau la psico, char tropezo estas ancau accompanata de depresioi, cae partoprenantoi en studo, estas ofte tre motivigintai prila reducto de sia peso.